Choć nie umilę podnieść, bo tu nie gra tylko Orient okoliczność los, który wierci mi kość Dość, muszę zrobić coś Tylko co, tylko jak Na czas instynkt na znak, na czas trzeba spojrzeć Na czas wykonać już mądrze, mądrze